Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. godina je 1964. Tim arheologa pod vodstvom Freda Vendorfa počinje iskopavanje blizu egipatsko-sudanske granice. Mjesto iskopavanja nalazi se na pola puta između Vadi Halfe i Džebel Sahabe. Iskopavanje financira UNESCO, organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu. Na jugu Egipta gradi se velika Asuanska brana koja će kada bude završena i kada bude napunjeno njezino akumulacijsko jezero dugo 450 km i široko do 25 km potopiti veliki broj arheoloških nalazišta. Zato UNESCO financira iskopavanja i premještaj spomenika iz područja koja će potopiti brana. Organizacija je najviše zabrinuta za nalaze i spomenike iz vremena Starog Egipta. Fred Vendorf i njegov tim otkriće nešto puno starije. Njihov nalaz starije od 13 do 14 tisuća godina. Oni su našli groblje na kojemu je pokopano 59 ljudi. Groblje će se iskopavati do 1966. i na iskapanju će pored američkih arheologa raditi i finski. Nalaz je nazvan nalaz 117 ili groblje 117. Prema onome što danas znamo, riječ je o najstarijem nađenom dokazu sukoba između ljudi, malog rata u kojem je stradalo najmanje 30 osoba. Fred Vendorf i njegov tim našli su na groblju 117 59 muškaraca, žena i djece. Tijela su bila pokopana u ovalne grobove prekrivene kamenim pločama. Nađene su individualne grobnice, ali i one u kojima je pokopano od dvoje do petero ljudi. Tijela su najčešće položena u grobnicu sa savijenim nogama. Tijela su položena na lijevu stranu s glavom koja je gledala na jug. Ruke su također bile savijene, dlanovi su položeni na glavu. U grobovima nije bilo nikakvih predmeta, blaga ili vlasništva pokopanih ljudi. Pored njih je bilo nešto drugo. Jean Guyan i Jean Zamit u knjizi Podrijetlo rata, nasilje i prapovijest pišu. Kameni ostaci nađeni u grobnicama očito su bili dijelovi oružja i projektila korištenih da bi se uništilo stanovništvo. Takvi predmeti bili su često nađeni ugurani duboko unutar određenih kostura, na raznim dijelovima tijela, unutar rebara, na točkama duž kičmenog stupa, u nepcima i u drugim kostima. Dijelovi nađeni pored ljudskih ostataka vjerojatno su se zaboli ne samo u meso, nego u samu kost. Neki od projektila bili su kameni komadi s debelom oštricom izrađenom u šiljak. Neki su pak nađeni komadi bili puno primitivni, bili su to komadi kamena koji su samo malo oblikovani ili tek ostrugani. Neki od tih komada ne liče na oružje, ali su svejedno nađeni pored tijela. Tijela na nalazištu 117 bila su ubijena. Na njihovim kostima nalaze se brojni tragovi udaraca, porezotina i drugih ozljeda. U jednom grobu na nalazištu 117 bile su dvije žene koje su ubijene kopljima i troje djece na čijim tijelima nije bilo tragova ozljeda. U druga dva groba, koje su bila jedan blizu drugoga, nađeno je pet i troje tijela. Među pet tijela bila su dva muškarca, dvije žene i jedno dijete. Troje od njih pogođeni su projektilima. U drugom grobu bilo je dvoje djece koje su pogođena projektilima na mjestu gdje se spajaju Lubanja i Kralježnica. Pored toga, ta su tijela dobila još neke udarce. Od 59 pokopanih ljudi, njih najmanje 24 ubijeni su strelicama ili udarcima. Nagađa se da je brojka ubijenih udarcima još i veća. Od nekih tijela ostao je samo dio kostiju. Jean Guillaume i Jean Zamit u knjizi Podrijetlo rata, nasilje i prapovijest pišu. Čini se da je to stanovništvo pretrpjelo masovno nasilje koje je pogodilo sve dobne skupine, mlade i stare muškarce, odrasle žene i djecu. To je očito bilo nešto više od pukog sukoba između odraslih muškaraca dviju različitih zajednica. Stanovništvo se naglo našlo suočeno s neprijateljem koji ga je htio uništiti djelomično ili u potpunosti. Pokolj djece i možda žena možda je bio pokušaj da se sustavno očisti područje od sveg stanovništva. Uistinu, ti napadači nisu htjeli da žene prežive i rode i tako nadoknade sve gubitke koje je pretrpjelo to stanovništvo. Činjenica da neki grobovi sadrže samo dijelove tijela, uglavnom duge kosti, postavlja pitanje je li lubanje neprijatelju uklonio zato što su bile trofeji. Žestina tih napada, broj mrtvih i način na koji su oni pokopani dovodi u pitanje temeljnu pretpostavku da je kraj paleolitika, starog kamenog doba, bio mirno doba. Ta se pretpostavka temeljila na činjenice da je gustoća stanovništva bila malena, da je zemlje bilo u obilju i da nije bilo potrebe za ovakvim nasiljem. Nalazište 117 pokazuje drugačiju sliku. Nalazište 117 staro je od 13 do 14 tisuća godina. To je razdoblje kasnog paleolitika, vremena kada su još ljudi bili lovci sakupljači, kada nije bilo poljoprivrede i sjedilačkog načina života. U kasnom paleolitiku stanovništva je još malo, zemlje je bilo u izobilju, ali nije sva zemlja ista. Jean Gilan i Jean Zamit u knjizi Podrijetlo rata pišu. Smatra se da su sukobi koji su se dogodili u Djebel Sahabi izazvani zauzimanjem teritorija koji je graničio s rijekom Nilom. Ta je zemlja bila potencijalno bogata. Ribe, močvarne ptice i sisavci nastanjivali su taj riječni ekosistem. Osim toga, drugi katarakt Nila učinio je to područje još bogatijim kada je u pitanju davanje hrane. Dok je zemlje bilo puno, lovci sakupljači se vjerojatno nisu sukobljavali u skupinama. Ako je došlo do sukoba, bili su to sukobi pojedinaca. Stvari su postale malo drugačije kada su skupine lovaca sakupljača postajale veće ili kada su one, kao u kasnom kamenom dobu, počele jedan dio vremena živjeti na jednom mjestu. Jean Gilan i Jean Zamit u knjizi Podrijetlo rata, nasilje i prapovijest pišu. Povjesničari prapovijesti tvrde da su se ti prvi sjedilački načini života ili tendencije prema takvom načinu života razvijali u nizu područja, svih bogatih izvorima hrane, ušima rijeka, obalnim područjima koja su nudila niz okolišnih niša, rub mora i okolni bazeni, šume i kopnena područja i doline uzduž planinskih područja koje pružaju širok raspon ekosustava u ograničenim područjima. Takva topološka i ekološka raznolikost stvara malene džepove zemlje koja podržava širok raspon životinskih i biljnih vrsta. Zemlje je bilo u izobilju u paleolitiku, ali nije sva zemlja bila ista. Na nekim područjima zbog obilja izvora hrane i ugodne klime počele su se razvijati zajednice koji su napravile ključne proboje u razvoju ljudske zajednice. Nekih tisuću godina nakon tog pokolja, jedna od najstarijih keramičkih posuda na afričkom kontinentu nađena je na području oko Djebel Sahaba. U isto vrijeme u području Donjeg Nila počelo je pripitomljavanje stoke. Skupine lovaca sakupljača u to vrijeme postajale su sve veće i veće. Područje oko Džebel Sahaba bilo je privlačno mnogima. To je vjerojatno i razlog zašto je 30 ljudi nađenih na nalazištu 117 izgubilo život. U mezolitik ili srednje kameno doba mogu se datirati niz nalazišta s tijelima koje su pokazivale tragove nasilne smrti. U jugoistočnoj i istočnoj Europi na području brzih pritoka rijeka bilo je obilje plijena i jestivih biljaka. Na jednom takvom mjestu, na rijeci Dnjepar, u mjestu Vološki, nalazi se groblje na kojem je pokopano 19 ljudi. Svi su pokopani sa savijenim nogama, troje od njih imaju duge kremene oštrice zabijene među kosti. To je možda najstari dokaz korištenja luka i strijele. Prije toga ljudi su se ubijali kopljem ili projektilima koji su se lansirali štapom ili pračkom ili su za oružje služili tupi, teški predmeti kojima se udaralo. Pored Vološkog postoji na Dnjepru i nalazište Vasiljevka, koje se datira u 9000. godinu prije Krista. I tamo se mogu naći tijela stranama od strijelica ili koplja. Tako ubijeni ljudi koji su umrli u razdoblju mezolitika mogu se naći i u drugim dijelovima Europe, ali i na drugim kontinentima. Malo njih ima obilježja masovnog pokolja kao nalazište 117. Masovni pokolji postaju češći s dolaskom poljoprivrede. Jean Guillain i Jean Zamit u knjizi Podrijetlo rata, nasilje i prapovijest donose ovaj odlomak francuskog arheologa Jeana Tijekom paleolitika čovjek je tražio hranu svakog dana. Imao je braniti samo svoju lovinu. Neolitički čovjek, posve suprotno, skladištio je i gomilao hranu. Žitarice su bile skladištene u silosima, stada su pasla u ograđenim tratinama. Čvrste nastambe i branjena sela osiguravala su relativno siguran način života. Ali čovjek je uskoro i sam postao plijen Njegovo materijalno bogatstvo motiviralo je isključene i nepoštene da zgrabe tu imovinu. Neolitik je donio više od samo novih tehnika i načina života. Pojavio se i rat kao način stjecanja zemlje, stoke i materijalnih dobara. Poraz neprijatelja također rezultira i uništenjem neprijateljeva skloništa i zajednice. Dok je paleolitički čovjek živio od divljači, divljih biljaka i vegetacije, seljaci prognani iz kuća koje su uništene ili spaljene, našli su se napuštenima. Često su njihovi instinkti lovaca, sakupljača bili izgubljeni. Rat je postupno postao dio svakodnevnog života i ostavio je svoj trag na krajoliku. Sva ubijanja, bila ona između pojedinaca ili prvi maleni ratovi između skupina oko sjajnog mjesta za život ili prvog vlasništva, vođeni su na isti način kamenim oružjem. Od kamena, često je to bio kremen, rađeni su vrhovi strijelica ili sjekira, vrhovi koplja ili glave prvih čekića ili batova. Sve se to polako počinje mijenjati dolaskom doba metala. Drevni rudari i metalurzi prvo su počeli vaditi bakar i zlato. Oba metala bila su premekana da bi mogla služiti služiti za oružje ali oba su bila dragocjena. Zlato je služilo za ukras, bakar se, kao u grobovima u Varni, koristio kako bi se izrađivale kopije kamenih sjekira ili čekića. Ali nakon bakra i zlata dolazi doba bronce, puno čvršćeg materijala. Od bronce je bilo moguće napraviti prvo oružje koje je moglo parirati oružju napravljenom od kamena. Znanje drevnih rudara i metalurga postalo je još traženije. U četvrtom tisućljeću prije Krista na području Europe dolaze takozvani Europljani nomadski narod koji sa sobom donosi novi metal, govori profesor dr. Aleksandar Durman, socijekat za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Mi možemo zapravo govoriti da je čovjek postupno učio neke stvari, učio je od onoga što mu je sama priroda donijela. A to znači zapravo kad je potrošio gore elementarni bakar jedan drugi, došao je do nekih novih slojeva rudače u kojima je nešto vrlo zanimljivo. Naime, kao što sam rekao, bakar ima tvrdoću 2,5 i sve što nađete od bakra napravljeno, to je više ceremonijalno, u grobu negdje stoji kao neki ukras, nego što je funkcionalno. Kamen, taj posebno tvrdi kamen kao obsidijan, u onim dolje južnim krajevima gdje ima vulkanske aktivnosti i ovaj naš rožnjak ima 7, 7 do 7,5. Čak tvrđe od, čelika. Prema tome ne morate brinuti brigu za nož čim ćete, kako ćete napraviti nož. Naime, u, na sjeveru Kafkaza oni imaju posebnu vrstu rudače, zove se tetaradrit i tenantit. To je rudača u kojoj imate negdje 38, maksimalno 40% bakra i arsena ili bakra i antimona tetradit i tenantit. Mogu imati čak ili pomješano i antimona i arsena zajedno, međutim kad to bacite u vatru, negdje na 600 stupnjeva će ispariti većina arsena kao i antimona, Ostaće ga nešto što ne možete e, jednostavno izbaciti van, to možete danas samo današnjom modernom tehnologom očistiti skroz do kraja. Ali to ostane. Ostane ga negdje od 1% do 5% u ovim nekim klasičnim načinima topljenja. Međutim, kad ste to istopili, a to izgleda kao bakar, kad ste istopili to je dvostruko tvrđe to je dvostruko tvrđa nego što je bakar. I sad ste jednom počeli praviti noževe, koplja, bodeže, još uvijek nema mačeva i tako dalje, ali ste dobili nešto za sjećanje, nešto što je i dobar alat, a jednako i oružje istovremeno. E to nose indoevropljani. Prvi indoevropljani, dakle, koji počinju negdje s kafkaskih tih prostora, idu prema zapadu, negdje iza 4000. godine prije Krista, putujući tako donose e, novi tip metala koji se onda širi negdje iza 3500, oko 3500 prelaze Dunav, dolaze u ove naše prostore i tu onda kreće ta kultura koju zovemo Badenska kao prva populacija koja donosi taj tip metala, 3500 godine prije Krista. Badenska kultura dobila je naziv po nalazištu Baden u Austriji, nedaleko od Beča. Ta se kultura raširila po velikom dijelu Srednje Europe, od Južne Poljske do Sjeverne Hrvatske, od Austrije do Južne Slovačke i Sjeverne Srbije. Temeljno obilježje kulture su keramičke posude, sjajne i crno uglačane površine. Ljudi badenske kulture bili su najvjerojatnije indoevropljani, pripadnici naroda koji su se oblikovali u južno-ruskim stepama i tijekom eneolitika i početkom brončanog doba, dakle između 4500. i 2500. godine prije Krista, u nekoliko naleta došli u Europu. Indoevropjani su se bavili stočarstvom i poljoprivredom, poznavali su plug i barem jednu vrstu žitarica. Kao domaće životinje uzgajali su konje, svinje, goveda, ovce i koze. Koristili su mač i kola koje su vukli volovi. Pripitomili su konja i kola i konji davali su im pokretljivost koja dotada nije bila poznata u Europi. Dio arheologa smatra da su indoevropljani bili ratoborni. Arheologinja Marija Gimbutas postavila je tezu da su indoevropljani bili ratnici koji su štovali nebeska božanstva i sunce. Podizali su kamene stele. Na tim su stelama bili prikazani konji, kola, sunčane zrake i osobito oružje. James Mallory u knjizi Indoevropljani, zagonetka njihovog podrijetla, piše. U područje jugoistočne Europe, koje Marija Gimbutas opisuje kao spolno egalitarno i miroljubivo, pojavljuju se strani grobovi morfološki istovjetni onima iz stepe. Ti su grobovi općenito ograničeni na muškarce i popraćeni oružjem, strijelama, kopljima, noževima, te simbolima moći, skeptrima s konjskim glavama. Obred sati, žrtveno pogubljenje žene nakon muževe smrti, u nekim je grobovima nagovješten, što upućuje na patrijarhalnu narav ratnika stočara koji su se nametnuli lokalnim ratarskim populacijama. I u grobovima i na stelama indoevropljana nalaze se prikazi oružja sjekira, koplja, bodaža. Barem jedno od tih oružja bilo je od metala. Ako je točna teorija o indoevropjanima kao nomadima koji u Europu donose rat i dominaciju, onda je prodor tih naroda iz stepa samo nastavak ratovanja koje je zabilježeno na nalazištu 117. Samo je sada oružje postalo metalno, a osvajači su došli na konjima i kolima. Ali mi vidimo u ovim našim prostorima razvila se kultura i civilizacija, tako mogli bismo reći civilizacija, vučedolska kultura, koja je usvojila to sve što je što je badenska kultura njoj donijela, taj novi tip metala. Međutim, za razliku od e, te badenske kulture, oni su donijeli posebni tip kalupa, vodelnih i višedjelnih. I sad vi imate jedan predložak. Dođete u jedno naselje i pitate ljude što bi oni, kakav bi oni oblik alata onda ovaj kaže ovaj, ovaj će ovo i onda taj čovjek napravi od gline ili od lesa koji istopi u, kao glinu, napravi 50 identičnih kalupa. Otisne to u dvostruki kalup i to spoji, istopi taj tip metala i zalije ga u te kalupe. Naravno kad se ohladi to, a to je vrlo brzo, odvoji to i dobijete 50 potpuno identičnih sjekira, 50 identičnih bodeža ili nečega drugoga. I zapravo imate elemente za prvu vojsku. Tako zapravo vidimo u ovim našim krajima vučadolska kultura donosi e, prvu serijsku proizvodnju metala. Najedno vidimo da je ona e, zaživjela, ona je počela svoj život negdje u Slavonije Srijem, taj prostor. Dakle, baš Vukovar tu negdje pa južnije malo prema Vinkovcima u tom sferu. I ona se širi, širi da bi na kraju svoje kulture širenja završila negdje prije 2500. godine prije Krista dakle 500 godina maksimalno koliko traje. E, na sjeveru imate šest lokaliteta oko Praga e, s vučedolskom kulturom, a na jugu imate u Grčkoj Sitagri, u Trstu imate vučedolsku kulturu, duž Jadranske obale do Crne, e, preko Crne Gore do sjevera Albanije imate vučedolsku kulturu, od Rumunjske imate danas 12-13 europskih zemalja ima vučedolsku kulturu. Nisu otišli tamo jer su osvajali, nego zato što su donijeli novu tehnologiju, donijeli su prvu tu serijsku proizvodnju metala i zapravo je onda kultura se iz matičnog prostora rasula, izgubila kritičnu su tako i nestala. Dihotomija muškaraca i žena počela se povećavati na kraju neolitika. Podjela je postojala i ranije. Muškarci su uglavnom lovili i ubijali, žene su se brinule za svijet biljaka. One su radile keramiku, plele košare, tkale. Postoji mit o amazonkama, ženama koje su se borili i u borbi koristili luk i strijelu, ali potvrde za njihovo postojanje nema. Poljoprivreda je samo povećala podvojenost muškaraca i žena pojava pluga, za čije je rukovanje potrebna veća tjelesna snaga, omogućuje muškarcima da zauzmu i područje kultiviranja biljaka. Područje na koje prije pluga nisu imali utjecaja, osim ako se ne računa krčenje šume. Metalurgija donosi još veće promjene u položaju muškaraca i žena. Jean Guillain i Jean Zamit u knjizi Podrijetlo rata, nasilje i prapovijest pišu. Metalurgija bakra dala je mogućnost proizvodnje oruđa za muškarce, sjekire, bodeži. Novi metal služio je muškarcu. Doduše, nakit se također proizvodio od tih dragocinih metala i služio je kako bi se uvećao društveni položaj, kako muške, tako i ženske elite. Prema tome, prvi metal vodio do podjela. U jednu ruku on je povećao broj muških djelatnosti, dok je u drugu ruku označio razlike u statusu između privilegirane manjine i ostatka skupine. Nova je tehnika bila katalizator za društvene podjele. Ne iznenađuje da ikonografija od tog takozvanog bakrenog doba ili halkolitika, karakteriziranog na zapadu prvom pojavom obrade metala, odražava globalno povećanje muških i za rat vezanih simbola. Stele i menhiri otkriveni na području od Donjeg Dunava do Pirenejskog poluotoka često predstavljaju tu ideologiju. Ženske figure imaju grudi i mogu nositi nakit, uglavnom ogrlice. Muške figure obično nose oružje, luk, strijele, sjekiru i vrlo često i bodež koji simbolizira muške dužnosti. Žene su okarakterizirane grudima, dakle anatomskim i biološkim crtama. Oružje nose muškarci. Prema tome, prirodne karakteristike predstavljaju žene, kulturne inovacije predstavljaju muškarce. U Ponte San Pietro kod Viterba u Italiji pronađena je takozvana udovičina grobnica koja pripada kulturi Rinaldone, koja cvate od 3200. do 2500. godine prije Krista. To razdoblje te kulture karakterizira razvoj obrade bakra. U toj grobnici pokopan je odrasli muškarac star 30 godina. On leži u središtu grobnice. Glava mu je obojana okerom. Pored njega je zdjela i posuda za piće. Tu je i njegovo oružje, bodež od bakra, 15 vrhova strijelica napravljenih od jelenskog roga, borbena sjekira napravljena od uglačanog kamena i sjekira s metalnom oštricom. Pored njega je pokopana mlada žena, njezina je lubanja razbijena. Ona pripada privilegiranoj eliti, ima prevjeske i šilo od bakra, ali ona je žrtvovana kad je njezin muškarac umro, kako bi ga pratila u drugi svijet. Svijet metala promijenio je odnose između muškaraca i žena. Metal koji uz bakar bio prvi korišten najviše je zaokupio ljude. Što je zlato zapravo? Zašto zlato? Rekli smo na početku da imate bijelu boju, kost, i preko njega imate crvenu boju. I to je zapravo početak života. Smrt bijela i život crveni i bijela crvena. Naš grb je bijelo crven. Prema tome dolazi od onih elementarnih stvari koje se kaže za dnevni život, onaj koji je, to je bijelo-crvena boja. Međutim, neki oblici koji su bili rađeni sa bijelo-crvenom bojom, to je posebna jedna školjka u tim davnim vremenima, baš vinčanskim vremenima koja ima u svojoj strukturi crvenu boju, pa se onda ogulili ste školjku, dobili ste onaj sedefasti e, bijelu boju, onda ste bojali crveno. Dakle, nosila se kao molet na prsima. Vrlo brzo taj amulet je zamijenjen e, takvim istim samo zlatnim. E sad je pitanje zbog čega? Zato što je zlato vječnost. Dakle, nema ono e, život, smrt, život, smrt, nego ste stavili onda samo vječnost i gotova stvar. Dakle, eto, u tom smislu je vrlo zanimljivo zašto zlato i na koji način zlato funkcionira. Zato imamo amulet na prsima, ga nosimo, eto takav koji nas štiti od ko zna čega sve. Nakon bakra i zlata čovjek je otkrio srebro. Bilo je to oko 4000. godine prije Krista. Srebro se koristilo za nakit i kao sredstvo za razmjenu. Najraniji predmet od srebra, značajne veličine, nađen je u istočnoj Anadoliji i pripada pred hetickim narodima. Udio srebra u zemljenoj kori je 1 gram po toni i srebra ima oko 20 puta više od zlata ili platine. Srebro se u prirodi nalazi samorodno, obično s bakrom i zlatom ali negdje se nalazi i u rijetkim mineralima koji prate sulfidne rude olova i bakra. Najpoznatiji rudnik srebra starog svijeta bio je onaj u Lauriju pored Atene. Rani rudari i metalurzi morali su se pomučiti da bi došli do tog dragocjenog metala. Imamo tragova olova, nema toga previše jer olovo, kao što sam rekao, premekani metal da biste isto s njim mogli napraviti. Međutim, olovo topiti zapravo znači još nešto drugo. Vi istopite olovo i onda ga počinjete grabiti iz te posude gdje je on tekuće. Grabite ga, dolje na dnu će ostati srebro. I srebro se pojavi kao metal puno kasnije, ali eto tako mi ga u ovim našim krajevima možemo govoriti da je 2600. godine možda je među prvim metalima uopće. Nekako u vrijeme kad se počinje pojavljivati prava bronca. Eto imate srebrnicu, tamo se vadi olovo se vadilo, ali olovo e, zapravo donese taj dragocjeniji metal nego što je olovo srebro, pa je onda eto tako od rimskih vremena znano kao srebrnica. Vinčanska kultura datira se između 5300. i 4400. godine prije Krista. Ime je dobila po nalazištu Vinča kod Beograda. Ljudi vinčanske kulture uzgajali su goveda i svinje, bavili su se i poljoprivredom i poznavali su rijetke rude, Barit i malahit. Vinčanska kultura ima četiri sloja A, B, C i D. Obrada metala javlja se u sloju B i vezana je uz iskorištavanje rudnika u rudnoj glavi, jednog od najstarijih rudnika metala u Europi i svijetu. Vađenje i obrada bakra te dobivanje dragocjene crvene boje cinobera učinile su Vinču bogatim mjestom u prapovijesti. O tome svjedoči i trgovina jednim od najdragocijenijih trgovačkih proizvoda u prapovijesti, obsidijanom. U Beogradskom tjedniku Vreme u broju 1005 od 8. travnja 2010. ovako je opisana trgovina obsidijanom u vinčanskoj kulturi. Obsidijan nastaje hlađenjem vulkanske lave i u Europi ga ima na svega nekoliko lokacija. Na dva mjesta u Karpatima, na dva otoka u Egeji i na četiri mjesta u centralnom Mediteranu, na talijanskim otocima. Svako od tih mjesta različito je po svom kemijskom sastavu, tako da je moguće utvrditi s koje lokacije potječe svaki predmet, odnosno sirovina od koje je izrađen. Na osnovi analiza kemijskog sastava koje smo radili na Univerzitetu Berkeley u Kaliforniji, utvrđeno je da je obsidijan iz Vinče dopremljen s Karpatskih planina iz današnje Slovačke, stotinama kilometara prema sjeveru. Obsidijan je tada bio toliko važna sirovina da ga neki arheolozi nazivaju i crno zlato, tražeći najbolji ekvivalent da objasne njegovu vrijednost tijekom pretpovijesti. Najčešće je korišten kao sječivo, vrlo oštrih bridova, ali su od njega izrađivani i bodeži. Iz Egeje su poznate vaze od obsidijana, dok su u Anadoliji izrađivana čak i ogledala. Na jednom od nalazišta vinčanske kulture, Belom brdu, nađeno je čak 1500 predmeta od obsidijana. To je velika brojka. Za takvo bogatstvo zaslužna je činjenica da su ljudi vinčanske kulture bili među prvim rudarima i kovačima prapovijesti. vidite ovo vinčanski lokalitete jedne i druge te rane, vidimo rudišta. Ta rudišta su vrlo zanimljiva toliko što ih ima jako puno, ali čovjek nije sjeo s naseljem uz rudnik. To je još uvijek sveto mjesto ono što on izlači iz zemlje, to je e, rodnica, to je magna mater, to je velika majka zemlje koja rađa metal. Metal će se na površini pojaviti onda u raznim oblicima, ali zapravo deveti mjesec trudnoće zemlje s metalom je zlato, savršeni metal. Međutim, metalurg, odnosno bolje rečeno taj rudar, ulazi u trobu zemlje, izlači rudaču iz zemlje razne oblike, odnosno razne tipove rudače. To su razni, recimo teoretski, mjeseci trudnoće zemlje. Kad on to izvuče, što se zapravo dogodilo? on je ugrozio na neki način budućnost zemlje jer je e, taj njezin opstanak čime ona rađa, taj metal, jednostavno potrošio. Zato oni baš na toj rudnoj glavi imamo kao prvi slučaj, zatrpali su sve te rudnike, rudišta. Mi tamo vidimo da se tamo radilo, međutim na krajima i s jedne i druge strane su stavili dvije velike ostave, prepune cijelih posuda i očito sa jednom pričom mi smo to zatvorili, to je to sveto mjesto koje smo mi sad eksploatirali, završili i tako dalje. Ali to je onaj elementarni bakar, odnosno ovaj karbonatni bakar. Kad su krenu dalje u ovim novim vremenima, novi su rudnici. I sad vam hoću reći da vidite dakle kako to ide s, tim e, metalom koji je eto tako kao svet. U Bibliji, u knjizi o Izaiji, nalaze se ovi stihovi o kovačima i predmetima koje on izrađuje. Gle, ja sam stvorio kovača, koji raspaljuje žeravu i vadi iz nje oružje da ga kuje. Drevni kovači i rudari počeli su vaditi i obrađivati prvo bakar, pa onda zlato i srebro ali pravi uspjeh postigli su kada su napravili broncu, slitinu koja je tvrđa od bakra, otporna na hrđanje, zvonka i malog koeficijenta trenja. Od nje su se mogle izraditi sjekire koje nisu služile samo za ukras. A, mogli bismo reći da u našim krajima počinje prva bronca na svijetu. Imamo u Vinkovcima slojeve, predmete koji imaju u sebi kao možda najranije, imaju u sebi 8 ili 9% željeza. I sad je problem što je to ako imate taj tetraedrit i tenantit, e, tamo nigdje traga željeza nema. Međutim, kad se to potrošilo, oni su morali otići u, novi tip rudnika, a to su rudnici halkopirit, to je bakar i željezo. To su oni koji danas eksploatiramo, već, već su onda krenuli. I sad kad uzmete takvu rudaču, bacite u vatru, Željezo se ne bi tre, smjelo istopiti na 1100 stupnjeva koliko se topi bakar, ono bi trebalo otići na negdje, tek se topiti nakon 1500 stupnjeva, dakle 400 stupnjeva ima vremena, ali zbog tog ugljika koji se tamo javlja, otopi se jedan dio željeza, ranije nego što bi trebao i poveže se sa, sa bakrom. E sad dobili ste novi metal koji ste vi izlili u, u predmet i dobili ste predmet, međutim e, željezo i bakar ne mogu legirati. Zato imamo jednu crnu metalurgiju i bojenu metalurgiju jer to jedno s drugim ne ide. Dakle, to ne može i to je smeće i vidite bojom i vidite zapravo to jednostavno ne funkcionira. Sad je trebalo nešto smisliti kako da nema toga željeza 8-9% željeza i onda su smislili nešto, to znači smislili su puhaljke i krenuli su puhati u tu vatru puhaljkama, tako Egipat prikazuje, ali vrlo vjerojatno teško je puhati 5-6 sati u vatru, pali biste u puno prije, ili barem ta ekipa koja bi se mijenjala, ali smijehom je to jednostavnije. Upušajte kisik, unutra on ugljik odvoji i ne otopi se željezo i vi ste dolje na dnu dobili čisti bakar. Ali i pol tisućite smo prestali sa čistim bakrom. Sad morate, dobili ste čisti bakar, ne znate što bi s njim. E sad je panično trebalo naći nešto drugo. Oni su čak znali i za arsen. Međutim, arsen je toliko opasan, to je druga priča, toliko opasan da su probali nešto drugo dodati. I dodali su kositar. I stavili su kositar u bakar i stvorili su zapravo novi metal u ovom našem prostoru, kao prvi metal na svijetu, barem tragova imamo, imamo takvi u Vinkovcima nekih malih iglica i nečih, nekih bodežića sa 4 ili 5% kositra unutra, to je već dovoljno. Gaj Sekundo Plin je stari rimski plemić i pisac dijela Prirodoslovlje, ogromnog enciklopedijskog priručnika od 37 knjiga, živio je od 23. ili 24. godine do 79. godine. Plin je stari, bio je vojnik. Zapovjedao je konjaništvom u rimskoj vojsci. Bio je prokurator u Španjolskoj i Africi. Kao zapovjednik flote poginuo je pokraj Misenuma, pomorske baze, dok je promatrao erupciju Vezuva. U svom prirodoslovlju, enciklopedijskom kompendiju kojem se nalaze podaci iz kozmologije, zemljopisa, etnografije, biologije, poljoprivrede, medicine, umjetnosti, povijesti, nalaze se i ovi reci. Sad ćemo razmotriti željezo, najdragocijeniji i u isto vrijeme i najgori metal za ljude. Uz njegovu pomoć mi rascijepljujemo zemlju, Obaramo drveće, uklanjamo beskorisne dijelove strsova i silimo ih da se svake godine obnavljaju, gradimo kuće, cijepamo kamen i tako dalje. Ali taj metal također služi za rat, ubojstvo i pljačku, i to ne samo izbliza, čovjek na čovjeka, već i na daljinu i letom, jer može biti izbačen ili balističkim strojevima ili snagom ljudskih ruku u obliku strijelice. I njega držim najsramotnijim proizvodom ljudskog uma. Plin je kao rimljanin dobro znao što željezo može. Ono je bilo sastavni dio rimske tehnologije i ekonomije, koja je sve do zrelog europskog novog vijeka bila nedostižna. Kao rimski vojni zapovjednik znao je da oružje i oprema rimskih legija jamče Pax Romanu u sredozemnom svijetu. Od svog početka željezo je bilo izvor kako opasnosti, tako i dobrobiti. Daniel Hedrick u knjizi Tehnologija svjetska povijest piše. Željezo o kojem Plinije govori i drugi izum, pripitomljavanje konja, uništili su stare riječne civilizacije Euroazije. Te su civilizacije trajale više od tisuću godina uz samo manje promjene, jer su njihove religije i političke elite imale malo za dobiti i puno za izgubiti od izuma koji su mogli zaprijetiti njihovom statusu. Ali nisu imali nikakav nadzor nad kišom natopljenim zemljama izvan njihovih granica. Na tim pokrajnjim područjima pojavile su se inovacije – Isprva, željezo i konji dopustili su ljudima koji su ih posjedovali da osvoje ili uznemire starije civilizacije. Na kraju, nomadski ratnici i sjedilački narodi u riječnim dolinama spojili su se kako bi stvorili nova carstva, golema područja s milijunima stanovnika, kojima su vladale centralizirane vlade. Takva su carstva bila Asirija, Perzija, Rim, Kina i Indija – Te su velike države za svoje održavanje i razvoj trebale nove inovacije, izume i tehnologije. Vlasti tih država odvajali su velike novce za velike projekte poput cesta, akvadukata, obrambenih zidova, brodogradnje. Za sve je to bio potreban novi materijal. Željezo je bilo ključno u svemu tome, ali željezo je označilo i novi početak u rudarstvu. Pa zapravo počinje se kopati onda kad krene sa željezom i kad krenu velike potrebe. Mi govorimo ovdje o stotinama kila. I sad da se vratimo u jedno drugo vrijeme, Rim. Evo samo jedan podatak. Rimska granica, kao što znate, putuje preko Engleske, gore odvojena je Škotska, odvojena izvan Rima, pa onda ide preko dolinom Rajne, pa se onda preko Alpa veže na dolinu Dunava i onda nakon toga e, ide skroz do Kavkaza. E, turskim dijelom, skroz do Kavkaza i širi se još malo dalje na istok u jednom času idu prema Perziji kako kad. E, rimska granica koja je na Dunavu, posebno koja je od Beča do Beograda. To je ova koja i nas tangira najvećim dijelom. To je 700 km granice. Na toj granici je u rimsko vrijeme od drugog stoljeća pa do četvrtog, to je bila najugroženija granica uopće. Međutim, na toj 700 km granice je bilo šest legija, uglavnom. Šest puta šest, 36 tisuća vojnika. Bilo je jako puno pomoćnih legija. Bilo je još nekih legija koje su dolazile u križnim vremenima. Računa se da u nekim trenucima bilo čak i sto tisuća vojnika. Za sto tisuća vojnika vi morate napraviti mač, korice, kacigu, štitove, nekakve potkoljenice, štitnike i tako dalje. Da ne kažem e, sjekire za kopanje, odnosno krampove nekakve za kopanje rovova i ono što vojska uvijek treba sebi nešto napraviti. Za sto tisuća ljudi Neko je trebao pripremiti željezo za tako velike broj ljudi. Više nema samo površine. Sad vi morate ulaziti u utrobu zemlje dublje, tražiti ona veću koncentraciju željeza jer je dolje veća koncentracija nego gore na površini i tako onda Rim ostavlja i ozbiljne tragove. Toga ima e, zapadna Bosna, sjeverozapadna Bosna. Dakle, kad imate dvor na Uni s hrvatske strane, onda pređete Unu na onu drugu stranu i sad su tamo Bosanski Novi, pa južno od Bosanskog Novog prema Prijedoru, dakle u tim prostorima između Une i Sane su velika rudišta bila i tragovi rudarenja, ozbiljni tragovi rudarenja. Obilazio sam neke krajeve pa su mi onda ljudi pokazivali brdo i gledate kao da je nogometni stadion, Dinamov stadion, pokriven i sve reflektori da je pokriven nečim. Raste drveće. I onda dođete s druge strane i onda vidite da je to prosječeno i da vidite da 80 metara visine imate otpad, željezni otpad, šljaku. Na drugom prostoru imate 7 hektara površine debelih slojeva željezne šljake od 2 do 7 metara. Prvi ljudi koji su talili željezo bili su Hetiti. Oni su došli u anadoli oko 1900. godine prije Krista i pokorili narode koji su prije njih tamo živjeli. Prva hetitska država, znana kao Staro kraljestvo, imala je sjedište u gradu Nešašu. Njezin je utemeljitelj bio kralj Labarna I koji je vladao od 1590. do 1560. prije Krista. Labarna je proširio Heticku državu sve do rijeke Eufrat i grada Alepa. Njegovi nasljednici nastavili su pokoravati okolne države. Hetitska država postojala je do 1200. prije Krista, kada su je uništili narodi s more. Taljenje željeza bilo je teže nego taljenje bakra ili bronce. Daniel Hedrick piše. Kako bi izbacili šljaku, kovači su morali više puta zagrijavati i čekićima udarati željezo. Bio je to naporan proces koji je zahtijevao puno vremena i ugljena. Rezultat, plijevano željezo, bio je mekši od bronce, lako je pucao, nije mogao zadržati oštricu i lako je hrđao. Ali željezo je imalo jednu golemu prednost. Ta se ruda može naći u velikim količinama u skoro svakoj zemlji, često blizu površine gdje ga se lako moglo iskopati. Postupno, pokušajem i pogreškom, Kovač je poboljšavao proizvod. Kako bi spriječio pucanje, on je naučio hladiti vruće željezo uranjanjem u hladnu vodu. Kako bi ga napravio manje krhkim, temperirao ga je zagrijavanjem nekoliko puta. Stavljanjem željeznog predmeta u izravan dodir s gorućim ugljenom, on je njegovu površinu pretvarao u čelik. Do četvrtog stoljeća prije Krista kovači su radili željezne mačeve s oštricom od čelika koja je bila tako tvrda da je mogla prosjeći kroz broncu. Jer sad za razliku od bojenih metala, bakra, bronce, zlata i svega toga, e, srebra i tako dalje, gdje se topi e, metal, e, željezo ne smije otopiti do kraja. Željezo, kad bi se otopilo do kraja, kad bi ga ljevali, mi bismo dobili ono što zovemo ljevano željezo. To je ploča koja je vrlo tvrda, željezna je. Međutim, kad udarite popreko na to, ona bi pukla kao staklo. Ljevano željezo se ljeva samo za određene konkretne stvari koje nisu u pokretu kućišta, statore, statična neka dijelove u industriji i tako dalje, a kovano željezo je drugo. Tako da je onda taj problem da željezo nikad ne smijete ljevati do kraja, nego ga topite u toj rudači i ono se zapravo odvaja od onih drugih nečistoća kao neki med gusti. Kad on legne dolje na dno, onda razvalite tu peć, izvučete to i svaki puta imate zapravo novu priču. E, na kraju procesa ljevanja vi srušite peć i morate graditi novu peć da izvučete to željezo dolje. To mogu biti te neke velike dolje kao kolači koji su dolje oblikovani već nekim oblikom na dnu peći i do 30 kila teških koje onda ide u transport i koji idu dalje u, u preradu. Rani rudari i kovači bili su nerazdvojni. Često su rudari bili ti koji su i prvi počeli obrađivati metal. Najpoznatiji bog kovača bio je Hefest. Starogački pjesnik Hesiod u dijelu Homerske himne ovako je opjevao Hefesta, boga kovača. Muzo jasnogrla pjeva i Hefesta slavnoga uma. On je skupa sa tenom sjajno okom poslima divnim ljude što žive na zemlji naučio, koji su nekoć prije nastavali spilje u gorama, kao i zvijeri, ali zahvaljujući Hefestu, slavnom vještaku, sada naučiše posle, te cijelu godinu lako, smireni, provode vijek u vlastitim kućama svojim. Hefest, hromi, grčki bog, kovač ima svog parnjaka u puno mitologija. Rimski bog Vulkan, Viland ili Vöndur, Mimir, Ilmarinen, sve su to hromi bogovi kovači iz germanskih mitova ili iz finske kalevale. Veliki broj tih bogova kovača, ali i kovača iz legendi, za svoje pomagače ima patuljka. Najpoznatiji patuljak je onaj koji je radio uz boga Hefesta, govori profesor dr. Aleksandar Durman, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Kaže se ovako, bog Hefest, metalurg, kad je rođen, bacila ga je Hera s Olimpa jer je bio hrom i ružan i on je padao, padao, pao u ocean. Eto tako kaže mit. Međutim, tamo ga je zgrabila Tetida, dakle jedno polubožanstvo, odnijela ga je svojoj prijateljici ili rođakinji, Eurinome, i ona ga je onda potajice odvukla dolje u, u jednu u morsku u jednu spilju gdje on sedam godina uči metaloški zanat. njemu pomaže patuljak koji se zove Kedalion. I cijela ta priča zapravo nema možda nekakvu bitnu vezu sa strukturom, ali metalurg u tim vremenima, kad se arsen isparavao, arsen je bio smrtno opasan, vi možete žlicu arsena pojesti i imat ćete problema, ali ćete preživjeti. Deset puta manje ako udahnete arsena, arsen kad isparava kao arsin, arsenovodik, e, vi ga udahnete, vi možete umrijeti do kraja procesa ako niste oprezni. Dakle, ti ljudi koji su u tim vremenima Vučadolske kulture, ne samo Vučadolske nego tog vremena, dakle između 3000 i 2500 eksploatirali, mogli su jako često biti ugroženi. Naučili su kad e, smrdi na češnjak, to je arsen, bježi van i onda kad prestane, onda možeš raditi. I tako su oni funkcionirali. Zato se kaže učio je svoj zanat kao nome. Eur, y bi zapravo značilo smrt. Uči zanat smrti. A njemu pomaže patuljak Kedalion. E sad, što taj zapravo znači? I on može biti i hrom, kao i bog i tako dalje, međutim ima zapravo jedan drugi aspekt koji je dosta važan, a to je da je arsen ne samo da je smrtno opasan, on je afrodizijak. Riječ kedalos je stara grčka riječ za falus. Dakle, eto, vidite, da ne bi Boga pokazali koji je već ružan, hrom i tako dalje, još i takvog prikazanog, onda su tog patuljka polugologa vrlo često prikazivali, eto tako, sa svojim izraženim spolovilom. Zato što je arsen afrodizijak. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili tekst čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Zoran Sajko, a u rediju i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.